Atuh hiriwing hiriwing acan teh beja-beja na acan inji. Eta jenengan nanya tanah nugelis Dewi kancana lan nugelis Dewi kasilir kerting harulang nyata ngahulang raga menang jentul ngaurung balu. Iya. Sebab jam pelayaran tepugung ngaleri ngidulna. Dewi kancana ngalakonangalayaran Galapakan sering muriang Muang Kawaya Kawayyanunggah Ainaeta maspati Kalanggara di dongkol patuan nanti dipikir-pikir sang saya ka pikir diasa-rasa sang sayaka rasa Bal de temalan maspati Kalang nagara oh, oh Adi deweknya tanah Kergalayaran Kergalapakan majana cara jari botung gaduh panyawa cena di na pendaharan aduh duh duh duh duh duh duh adimas adimas Dewi Kancana Dewi Kasilir ya bagi akan ya si kakak bakal datang karena pangkonan si adi ya. na gancang na carita gancang udah carita kena na mas pati kalang nagara Undur ti dongkol patuanan na bakal ngadung kapanya tanah atau eta kapetapan gunung sila bintana ya kana dungkap natanya tanah Cumeluk tinu jauh cuma labang tinu anggang Adimas Jessica kakak datang jadi mas Eta nadi nate tedeng kaulan kakak Sumangga kakak cali kakak sapang labitan rejeng raga wakinya kakak Waduh, nun adi mas nun kuma A di Mas ya dinya tanah dewi kancana kuma kayan Waduh kaulan kakak sarebu ampunbu ampun katin luman ngomba kakakraga wat teing bat kiat temankarawas nanya kakak gening dina pendaran teh kalauurnga gulusur kehendap nga kalau sorenya tanah serrimur yang muang kawanya kakak hmm. Adi Mas A Mas Dedeh Adimas. Coba sikakan nyatana paling ngagapai, sikaka paling ngusap nyatana, nyatana kan- pendaharan si Adi. Eta nyatana mas pati kalang negara nyatana atu yang ngusap, atana pinyatana ngaraga patu eta pendaharan nanu gelis Dewi Kancana. Barang nyatana ngagapai, atana pi barang ngusap kali gane rep berem krem krem. Banget nana baga berem. kembangweraan patingali panon mooto tuawas kekerro tanda amarrah gila-gillabari pokat yuk Adi Mas Adimas Dewi Kancan lamun gitunya cara nerek ngawiwirangkan jadi dawunya tanah eh. yuk majar mane boga panyawatdinapendaran kalau ura gulusur keapa golosor sering muriang muang kawayak kawayaunggak ia bayang disasarnya tanahdinana kandungan siadiangkuk budak pulang ajar hmm. Adi Mas Si di menang leleng ranjingsa jadinya tanahmunang bobbohan saja bejaken Ka Ka kalau tadijaken pulang ajarak Dewi Kan Canna barang diaroos kuka karena gitu waktu nya tan ngajarit Marang Langit wajakak para tajaga tulung bantu Sunan labut tulaksanya Sunan Rama si kakak Nu tumaos naonya kakak pacjar manera gawaking lelengeran majar manera gawaking ga lupa pacangan gauh bobogohan kakak terumaos kakak Terumaos ragawakking nya tanau kabujang-bujeng lelegeraan kabujang-bujeng nya tan apa pacangan kakak pat tepang pat tepung labung rejeng pamegat bege tehacan kakak tecan tapi buat buktinya model gitu tanahrup gula gajah di lain banyaknyawat yang tanah dinakan was diangkuk budakkulang aja pisan kakak terus mauos kakak terus mau Ulah mungkinnya tanah Sydi Wah pati pati ayah asep mungkin ayaah api Wah pati pati ayaah kembangnya tanah ayah buah Ay nanya tan gitu kaya anak kenula jadi kami kamu jadilang aja anduh kakak terusos kakak terusos sore bu ampun duabu ampunkatimanun baik kakak mungkin pulang aja barngk mantesku Adina Dekasilir tuh kakak leres Kakak leres daraga waking anu nya rengan Kakak bujang-bujang lelegeraan bujang-bujang Aduh apa pacangan Si teter jeng raga te ingkah te teundur sasiku sa satanjer beasak kakak ye munggu cakra kawaking mata te acan kakak te acan bujang-bujang ngagaduan canget tapi model kitu tanda rupana petanya tanah te tata doi deui jenengan nanamnya tanah pati pamnya tanah tuyul ngan anak atau Yepatih Tidung kau patuanehtan nafsunga kudu-guduk amarah kekawadahannya tanah Pin nutritri nugaliis Dewi kan sana kali gan ditampiling gappit dicampbo rapok disepak diddupak sampai ngalak De bebet kenya tanah kuaspatiih kalang negara kali Ga ko yangrang Adipati Kalang Nagara katingali panon bolotot Waos kekerot Benget berem Awak kembang weraan Panangan ngagidir Atwe di sepak di dupa oleh gajarang Tut diantung-antung Ninggal tunggul ditarung keninggal Kata betar, keninggal Cocok di cocok, keninggal Pasir dibantingkan Pontianak kuat jengkot siapnya tanah koyak Kajarang koyak, kajarang koyak, kajarang ah. Eta pinutri disiksa Sampai ngalakonan dibebet bebetin Disepak, didupak, ditampiling gapit, dicapuk rangkap Halik ane koyak, kajarang koyak, kajarang koyak, kajarang koleak, kajarang ngalakonannya tanah atau yuk raga pengawakanan ramba Paspiku dara sampai ngalakonan kappidra ramangsanrita disiksa Atuh ynya tanah Puas Patih Kalanggara sampai ngalakonan kappidra Iuk nyatana pinu triba isa parantos nakapidara nyatana sapnya tanah atu yang ngalilir kali gane nyatana atu ya diusir ti etap petapan nyatana gunung sila bintang nama namas kalang negara adimas Dewi Kancana nyatana mampus kulang aja ini tulang teh ini tulang aja ngabarin banget virang kalau jadi kolot tulang aja. Aku eta Dewi Kancana sana Rita naritakeun ngalakonan gariengan gede betul. Bari raga pasiksak balas di tenggelan balas di sepak balas di dupak balas di tampiling gapit balas di dicabok rangkep Atuh iya sampai indit nyatana teta petapang gariungan de betengnya tanah lumakulu Mampa mapaai leweng aheng lebak sangar lantaran kudi uh Sir Etanya tanah indit tapi petapan gunung silabin tanah asup leweng galwar leweng mapaai leweng aingng mapi lebak sangar Eteta pin nutritri sampai dungkapnya tanah kacikara Cakciran cabada. barang dungkap naka ckaracak diran cabada kainannya tanah kali gan Bre Ka tinggalnya tanah atuh y Pak penk rejeng hiji sifat satu kewan Pak pendaknya tanah rejeng sifat satu kewan eta pin nutrinya tanah nyat atuh Panggihir rejeng sifat satu jenengan anak badak galak mawanak Etap badak galak mawana di ckaracak dirran cab badak. pin nutriritek kaliganengajerit Maratatan Langit gojak Marang jagat tulung bantu Sun mu tulang sanaasnya ramanya sipat satu sampean Geningkat tinggal lipan non bolotot nya tanah atuheta buntu centang deng lamunrek ngamangsa raga Waking manggga lega beang lega peting kauulan uncang bulan gagantaran tuh tapi raga Waking teh ayapan Uhunkah sampeyan lamun raga Waking jadi mangsa sampeyan lamun rek dimangsaku sampeyan poma rongpoma ularrek ditinggalanbuksa laar getisatetetes mangga wakin lega beang lega petin jadi mangsa sampeyan Eta sifat satu kewan badak galak mawana Arnunya tanah sihungrang getteng Kating ngaali panun bolotot buntu centang barang kotas nanya tana pin nutriri Arunya tanang ngalakkonan sasauran Etta badak galak mawanak Wo nanya tana panun bolotot ayahnya tanah siungrangkete lain cenarek ngaangsa lain cenarek ya tanah mahala Kaetapi nutritri lantarannya tanah anu dikandung kuetapi nutrinya tan ada Puku bosuk na Maduran meing kesma ganti Suma kandangnge Dewa etap pada galk mauwana kalikali brabat brabit Berabai lumppat sakaka Lupat sakakapat lampet sampainya tanahubro kayu nubrok batu mpel siitna eta badak galak mawa anak Bo siitna boh kulit nanya tanah nemmpel atau ya dina kayudina batu mana dingin pinasti Anynyarepinangiterapi kulit nanja tan padaak galak mawa anak nukasi nanya tanak aku tapi nutrimu ayaah dina kandungan anak merempel Dina kayu di Batu TK jadi Nana Ayu namaang rupa ka de tunda lampmpanya tanah padak galak mawa anak kayu tapi nutri nugelis Dewi Kacanna terus lumakut terus lumbampa tanahcikaracacica pada kepla ada tuan tununu diusir nya tanah lnta atau etetakaraacak Ciran jabadak besok bagi jaga baring bakal dungkapnya tanah kakak murang sidang cikam burang Sindang plus Des sanajan Panggis rejeng sifat satunya tana macan galak mawana eta burang Sindang sampai plusnya tanah besok pagi jaga bareng bakal dungkapnya tanah kakak titang tiga titangnya tanah plus atau ia sampai dungkap kadukku barengin orang dungkap naka duku baring ininya tanah tapi nutri Nu gelis Dewi Kancana Adina jenengan anak maspatih Kalang Nagara di dongkol patuana Aina tapi nutrite garan gede beteng sampai ngalakonan Lesuk teboga Bayu lupa teboga panaga lele satu langsan dikaliganenyatana Bro kapidara tak dukuh baringin dina andapeun palasah nunggal nutrinya tanai nangalakonan kapidara lesu teboga bayu lupa teboga panaga lengitnya tanah api lir ibarat nu lengit wiwaha mangsa nari tangalakonan sasarean tapi nutrinya tanah Ayah na diku baringinya tanah di haddapun palas Anunggah Lir ibarat nuleit Wiwahnya tanah lir ibarat anu tapi darah ke lakonan garyengan gedebut tengurang Cuang tunda lampana cuangnya turken maspatih Kalang na negara Etam maspati Kalanggara anu ajanya tanah di petapan Gunung sila bininttana tasngusir nu jadi sadulurnya tanah nugelis De Kancana ayenate Kali ngahulang araga mengah jentung ngahurung balun bingung teman tungtung mana susahnutaya Sudanana kali Gae tamaspati Kalanggara telemu remmutinyu papasungan remin kok papasungan ceke ke keseserian reng kenek igali gelang kali ganek kalang lengan kabumbu lengan peta kuno jadi sadulur peta maspati Kalang nagara Auna kallang lengan kabumbu lengan pun jadi sadulur kali ganek cumeluk ti jauh cumalah Bang tinuangkan Aimo Adi Mas Ewi Kancanabau Adi Mas Yessika Kahampurmosbau Dimas kadio baliksika Kadimas y Yessika Kahampur Yesika Kamhampur Dimasbau balik Adimas balik Bal tekstad jennengan anakaspati Kalang nagara kaleng lengan Kaungbuenngan Rebut iniyo ku papa pasungan cego kekseserian prank kenek igel igelan teh kali gane igel igelan Mas Patih kalang nagara kalang lengan ayeuna kabung mulengan remut inyu ayeuna papasungan ayeuna satu desa mah satu desa mah duk ngadungkuk ayeuna tak ngalah walu lak nangkarat tak singa mendes indung suku di legetang pelaku mah ditotolan pelaku mah ditotolan lamun tungkul ayeuna tak ngalah walu tangga tangalah kacang lamun nyemplok ngalah jagong nun kerising ditampiling lingu cecewok dicabokan pas pati mah ayeuna kalang nagara kalang lengan kabung bulengan nuk ngadungku dat nangkara bisa hilang ketika ngerak tapak tak tak sa sagede sama Mas Patih mah ayen kalang nagara katingkahan indung suku dilegetan pelaku mah ditotolan tangga ayeuna tagala kacang la nyempong tagal jago Ayeuna beningan ma ada quantotuk kalang lengan adawan ka le lengan tuker nging ayenata diamppilling goce sewo kali sabok kali kapulang Ayeuna mah geuning anu kapulangan Nuker ngising ayeuna tadi tampiling Nu cecewok terus dicabok silang lang di tunggangan mas patih kalang nagara adat wantu kalang lengan Eta mas patih kalang nagara air na kallang-langangan kapungku lengan bunuh jadi sadulur balik kembar- gembor baik Aimosbalik di Masikakak Hampurimosungnya sidi di mana dimas balbalik di Massura si kakak tinggal Kalang negaranya tanah nu kallangangankabungbelenngan kali gener remmut inyupa pasungan ceke kekseserian rengkenek gali gelas kating kahanndung sukuk di legetan pelakuma dit Totolan lamunnya tanah tangga ngalah kacang lamun nyemplong ngala jago nuker nyisising ditampili nuker cecebok di cabok- nuker silanglangnya tanah di tunggangan ada tuwantunya tanah nuker ngalakonan kalenglang Sepati Kalanggara Ayeuna urang Cuang tunda Lampa Nuker kallangulangan nuker ngambuk kaunggullongan urang cuang catur kenya tanah atuh nugelis De kanc Anulnya tanah diusir Ayena ayahnya tanah didukuh baringin Diadapen Palasanunggal Kerlakonan garyengan gede betul Arro kayaaturbakadingin penaasti Anyarpinang. nya tanah lantaran ngandung tehnya tanah busukna tering madu nyata ngandung rembesing kesai nyata lalu dikandungjunya tanam terling madu rembesing ke Suma ganti Sukma kannge dewa Auna kali gannya tanah Aduh dikandung penuh gelis Dewi kan sana teh kali gane bakal medalnya tanah kajjagat keombiangan kali Gade biar ke biarnya tanah atuheta tuang pinutrannya tanah Dewikan sana Luker ngalakonan Syre Tibra ada kira-kira dipun Palasa Nunggal eta tuang penutranna Dewikan sananya tanah mangsanrita ada tuan tubuh Sunaing Maduran masing ke Sumpa Kali kadetaraap atanya tanah hanjat tan tangka kepuh nunggal Angklik-angklik binannya tanah ateta tangka kepuh nunggal Nutri nugelis Dewi Kancana ngalahir kentenya tanah mangsana tak lain nyatana rupa umat manusia kejadian anak nyatana atu ye rupa mang rupa seato jenengan anak nyatana Dewi Kancana atu ye lami malami tuang pinu tragis medal nyatana ayina aya dina tangkal atu ye kapuh nunggal diku baringi peta jenengan anak pin nutriri lami lami kali gane lilir nyaring iamerabeanggung belilir nyari ia mebe q ring merabang ngin pen sare sakeapaania sa keda apa sane amung sanya Peta eh, pin mutitas ngalakonan sasareannya tanah aeh. barang lilir nyaring nya tanah atu yebre ningalinya tanah ateta dina pendaharan Na paras kosong Dewi kan nya tanah Dewi kan Canang usap pendahharannya tanah atu yekememppe sabiabihara Sabihariidoi Dewi kan tana kali gane nya tanah ngalirik kankana samputring nganang Ateta nya tana lamun ebu tana la lamun parantos nga lahir kenya tanak kamana tuang pinuranang. lamun teacan ngalahirkan gening ia nyatana pendaharan atas kempes sabihara sabihari iya. eta Dewi kancana bingung temanggi tungtung mana susah nutaya sudana kaligana nyatana Dewi kancana ngajerit maratang langit kocak maratang jagat tulung bantu Sunan lamu tulaksana Sunan Rama Gusti iya kamananya tanah kandungan raga waktu Ka mana tuang putra ragawaklah bener ragawakking nyata agus ngalahirkan kamanalahmuncar ngalahirkan geni ragawakkingnya asa asa aku de percaya geni ye kandungan raga Wakim parantos kemes du guststi Nuha Agung punahun geni y nasib raga waking beki temen Gustineddapi tulung ti Gusti kaulan tanya tanah bin nutriri ngajerit Maratan langit ngoceng Maratan jaga sa sambat at mangsan narita kali ganenya tanah Coka dengeteskara saat wetnya tanahku sipat satu anu ya Di tangka kepununggal Kalgenak kuetanya tanah pinutri kaget lantaran dinalhu renananya tanah ayah sifat satu tanah atu yelu tungurupana. Pinutri nugelis dewi kancana mangsa narita sampai ngalakunannya tanah molohok ngembang kadu molotot mata simetin. Nyatana aduk atu ye gadu sangka nian tuang pinutrana dimangsa nyatana ku eta sifat satu. Tembalan anak pinutri sampeyan ten buah-buah sampeannya tanah anu ngamangsa tuang putra raga waking Du ten Gustilumaha Agung Tuhan rumahaha kawasa di kamanaken tuang putraeta sipat satu kali ganenya tanah ngagua bay Ibu Ibu tong lenggi ten tuang Pinura ibu ia nya tanah atau putra panjenenngan kau Lau tapi Nuri barang adenge sifat satu nya tanah bisa menyatakan nyarita seperti manusia pin nutriri nya tanah mangsana harita sakdapan telemek tenyarek atau ye nya tan tinggal pin nutrit sapparas namalook saparans nanya tanah telenyare kali-kane po sauuran Du teing sifat satu sampeian tak carita ante nahala air na anaknya tanah satu sampeyan geningnya tanah mangrupa sifat satu lutung rupan na yo lamun bener sampeyan tengah mangsa tuang putra raga Waking kalianyan lamun bener sampeannya tanah tuang putra raga Waking kumahannya cara nanutnya tanah-anak anu jadi inungbal gera turun anaking lamun nernya tanah sampeyan sana Jan satunya tanah lamun benernya tanah sampeyan anak raga Waking pra gera turunnya tan sipat satu lutung ruana janjinya tanah keraga Waking sanajan sampeyan lamun bener hanya tanah tuang penutra raga Wakim sanajan rupanana satu ragawakkingnya tanah mual Ungut kalinduan mual kedaga anginan tetapnya tanah sampeyan anak raga Waking lamun benernya tanah tuang penutra raga Wakim bal kadir gera turun Al etanya tanah sifat satu sang Dewa luttunya tanah kar Gaek brusu turuntina kepuhga kaliganek gajilik-jaliknya tanahdinapangkonan atau Etap pingkunri nugelis Dewi kancanang sana hariitas sampaipenya tanah etap Unut sang Dewa luttu birrorek-rore gen kan Irung nanya tanah nugelis Dewi kanangan Dewi kanca ngaasa bunga merwatasta bunga Gunungmerwa tanana margau jadi lanttara sangjannya tanah aku gaduh tuang pinurnya tanah satu ruana lantan atau tingkah polana saku ma biasa seperti manusianya tanah atin seperti manusia anak Kandungnek akueta denya tanah Dewi kancaak ngaraos bunga Amrwata suten Spin pinutri nugelis Dewi Kancana duh anak King papala kasep utun lamun kitunya cara nak bagja nutaya papadan bagja tinemenan ya ibu teh ayeuna nyatana aya di dukuh baringin dina handapeun kepuh nunggal keluarannya tanati gunung silabin tanek Du Har Ibu Teka dosa dereknya tanah 2 Nu hijjinya tana pinurijennengan Naak Na nugelis Dewi Kasir Ari nupa Megetnya tana Laje Inya ibu teh jenenngan Nana Attum maspatih Kalanggara nu aya di dongko patuanan pagaweyanan nangan tutunggondukku manggu salah kerabutan mangsana di kembang awo Ha ah, kujan Ibu ayah di tempattesalas nama diusir diusir Ibu tetas disikksaknya tanah diusirnya tana kunya tankuwahhib jenangan anak maspatih Kalanggara itu lantaran ibuihnya Tanaka kandungan. lantaran ibu teh ngagat nyata ngalakonan ka kandungan tauh wah hidap teh amarah teh kawadahan nyata tuh dedeh teh, dedeh teh, ibu nanya tanah ieu putra panjenengan gera dijenengan kensang dewa lutung ibu atau ayu orang cuang mulang orang cuang mulangnya tanah cuang tepungannya tanah uang Petapin nutri nugelis dewi kancananya tanah aku mangsa naritanya tanah atu eta diajak mulangku sifat satu sang dewa lutung ya. tembalan pinutri tuh anak King papala kasep Sang Dewa lutungda ibu tenya tanamet terus terang baik Terangnya tanah Kuduka Manak Lumakku Kuduuka mana Luman padapu gugus diusir jeng ibu Te parasteterang Ja Kalanun ibu ula Salmpang Putra panjenengan bakal babad baba Ja putra panjenengan hmm. nyatana bakal pura-pura nyatana atur enggak di mana dungkap nyatana karena gara putra panjenengan bakal pura-pura nyatana ingon-ingon ibu kaulanun janji ibunya tanah jeng putra duh anak yang laka sep nuhun namun kitunya carana mana dingin pinasti anyar pinanggi nyatana atuh eta majan manehrek babad babad jalan kanggo nyatana mulan mana dingin pinasti ajar Pinanggi ayaah kocap nya tanah desa babadan atuheta nya tan sapparantos nyatan ateta ayah desa babadan nyatanak lantaran etap pura-pura At nya tan sang Dewa lutung barii nyacap kenya tan ateta buntut nah mana dingin pinasti Anyar Pinanggi ayaah kocap nya tan Japura Dewikancannya tanah ayah didukuh baringin di Dahana pun Palasan Nunggar kalau tanah tuang pindutrana atau ye sifat satu sang Dewa lutung urupan Dina carita atau ye Ratu bung sukalana Jaya Atana pinnya tanah sang Dewa lutung kurang cuang cekap Dogi kadie na episode Killu u cuang teras gelemmbe su pagi Jakkaba Barin Di episode Kaopat Billy Bok Billy aya kas sabit lami geraali kasebat namampantos dewasa Kirang sarangwangkung na Agung cukup lumur anuka suhun jemba Hampururanuditeddak sakit terngkap pihatur Dina Carita S Dewalutuh Dinah Carita sang Dewa tung uran suang cekap Duki kaye Kirang sarang langkungan sesaur anu tekaukurobat carita anu cekaekan Agung suku umur anuka suhun Jemaham bean keda namung sakit sakitu baik pungkas kuabilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.